Sada prelazimo na prikaz tonskog snimka klanjanja sabah namaza. U kratkoj uputi za namaz na stranama 35 do 42 zaključno nalazi se tekst sa slikom svake namaske pozicije. Najbolji efekti slušanja postići će se istovremenim praćenjem teksta i slike, dakle kombinovanjem CD-a i kratke upute za namaz. pa krenimo.